Bismillahirrahmanirrahim. Druga, da Allah nije zadovoljan da mu se pridruži ikakav drug u obožavanju, ni bliski melek, niti poslanik. Dokaz zato su riječi uzvišenog وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسجد جامع su Allaha radi, pa ne molite se uz Allaha nikome. Sura El Džin. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زعوالا pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova, salavate i salame, donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabi. U prošlom predavanju započeli smo sa komentarom druge uvodne poslanice u ovom dijelu tri osnovna temelja. a to je poslanica o tri pitanja. Kaže autor Rahimahullah da je svakako muslimanu i muslimanci obaveza naučiti tri pitanja i raditi po njima. Prvo, da nas je Allah šta stvorio? i obskrbio. I nije nas ostavio zaboravljene, prepuštene samim sebi, nego nam je poslao poslanika, koji nam je došao od uzvišenog Allaha sa objavom, sa uputom, sa smjernicama, na koji način da obožavamo Allaha te baraka ta'ala. Pa onaj ko se pokori poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, uvjeri, povjeruje u njega, slijedi ga, vjeruje da je on poslanik od Allaha koji je došao da opomene i da obraduje one koji ga slijede velikom nagradom kod uzvišenog Allaha, on će ući u džennet. A onaj ko odbije pokurnost poslaniku sallallahu alaihi wasallam, ne vjeruje u njega, ne želi ga slijediti, ne želi ići njegovim putem, on će ući u vatru. Drugo pitanje, kaže šeheh, rahimahullah, autor šeheh Muhammed ibn Abdul Wahab, أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته da Allah nije zadovoljan da mu se pridruži ikakav drug, da mu se učini širk u ibadetu, ni bliski melek, niti poslati poslanik. A dokaz za to su riječi uzvišenog Allaha وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا Zaista su mesđidi Allaha radi, pripadaju Allahu, pa se ne molite uz Allaha nikome. To jest, ne molite druge mimo Allaha. Ne upućujte dove drugima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže šeheh rahimahullah أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى Da Allah nije zadovoljan Allah ne voli, nije mu drago an yushrake ma'ah, da mu se učini širk. Allahu nije drago, nije zadovoljan s time da mu se učini širk. A širk u arapskom jeziku znači nešto što je podijeljeno između više osoba ili više stvari. Zajednička stvar koja je podijeljena između nečega. I zato se kada dvojica uđu u biznis, u trgovinu, kaže se za njih šuraka, ortaci. Zajedno su ušli u posao. Zajedno dijele zaradu. Zajedno dijele gubitak. Za njih se kaže da su šuraka u arapskom jeziku. I taj isti izraz se koristi ovdje kada je u pitanju ovaj veliki, najveći grijeh, a to je širk. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne prihvata, nije zadovoljan, ne dozvoljava da u ibadetu koji je samo Allahovo pravo, isključivo Allahovo pravo, da uzmeš ikoga drugog mimo Allaha, da mu pripišeš druga. Kao da dođe sa nekim drugim i digneš ga na stepen uzvišenog Allaha. Poistovjetiš ga sa uzvišenim Allahom. Dadneš mu nešto što je pravo samo Allaha. Zato hadithi kuciju, kojeg je zabilježio ima muslim, od Ebu Horeri radijallahu anhu, prenosi da je poslanik sallallahu anhu sallam rekao, koji prenosi da je uzvišeni Allah rekao. Ana agna šurakaj ani širk. Ja sam najneovisni od svih za ortakom, za suparnikom. Faman amila amalan ašraka ma'ija fihi gajri, taraktuhu wa širke. Kaže, pa onaj ko učini djelo u kojem pripiše mi nekog druga, pripiše mi nekog drugog ili nekoga digne na moj stepen, u tom dijelu nešto od tog djela pripiše nekom drugom ima Allaha. Uz mene dio tog ibadeta usmjeri nekom drugom. Dakle, ovdje je samo riječ o dijelu ibadeta. Šta onda reći za ono koji u potpunosti ibadet usmjeri nekom drugom ima Allaha? Kaže, tuhu o širke. Ja ostavim i njega, ostavit ću i njega i njegov širk. Ostavit ću i njega i tog koga meni pripisuje i diže ga ravnim i diže ga na moj stepen. Ili ostaviću i njega i njegov širk, njegovo djelo kojim je učinio širk. Allahu pripada najbolji primjer, ali čovjek ako radi sa nekim u našim dunjačkim poslovima, uđe u partnerstvo sa nekim, partneri u poslu, ortaci, i dogovore se da će dijeliti popola zaradu. I onda jedan od njih dvojice nađe nekog drugog dok rade i sa njim dijeli zaradu. Ili mu dijeli dio zarade koji pripada ovom vam. Zarade stotinu hiljada maraka, dogovore da dijele popola, 50 hiljada, 50 hiljada. I on uzme 80 hiljada, podijeli sa nekim drugim, a ovom danje samo 20 hiljada. Kakva bi bila reakcija njegovog partnera? Smatrao bi to najvećim prekršajem, najvećim zulumom. Zbog čega? Zato što je pronevjerio emanet. Dao mu je obećanje, čvrstu riječ, povjerenje da sve ono što što zarade, dijele, da ga neće prevariti. I on prevari ga. E takav je slučaj, draga braća, sa širkom. Allah te barake wa ta'ala ima ugovor sa svojim robom. Da mu neće rob činiti širk. Da mu neće činiti širk. To je ugovor između njega i Allaha. I rob onda dio tog ibadeta koji pripada samo Allahu, ode i usmeri nekom drugom. I onda se Allah rasrdi na njega zbog. Šta očekuješ od tog drugog da ti Allah subhanahu wa ta'ala ne može dati? Je li to drugo božanstvo? Koga si ti digao na stepen božanstva? Je li ti on može nešto više dati od uzvišenog Allaha? Je li ti može brže udovoljiti? Je li Allahu trebaju posrednici pa se preko njega moraš obraćati? Zbog čega činiš nešto od ibadeta nekom drugom ima Allah? To je najveća nepravda, najveći prekršaj, je manet. Allah Allah te stvorio. Dao ti život, dao ti vi, sluh, počinio ti sve na ovom dunjalu i olakšao. Samo od tebe traži da njemu činiš i i ne činiš mušir. I ti onda učiniš Allah Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna širke la zulmun Zaista je širk veliki, ogroman zulum. Šta je zulum? Nepravda. Definicija nepravde je da staviš stvar na pogrešno mjesto. Da staviš stvar na pogrešno mjesto. Ovdje je stavljanje ibadeta koji je Allahovo pravo, hak, na pogrešno mjesto zulom. Kao da uzmeš nečiji metak i staviš ga u ruku nekog drugog kome ne pripada. Činio si nepravdu. Nepravda. Dao si mu ono što mu ne pripada ili uzeo si od onoga ono što mu pripada. To je zulum. Tako isto hak uzvišenog Allaha, pravo obaveza nas prema njemu i njegovo pravo kod nas jeste da mu činimo ibadet. I kada usmjerimo dio tog ibadeta, ibadet u potpunosti ili najmanji dio ibadeta, usmjerimo nekom drugom ima Allaha, upali smo ovaj zulum, nepravdu. Prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu činimo nepravdu. I zato je širk najveća nepravda. Kaže subhanahu wa ta'ala, alladina amanu, walam jelbisu imanahum bi zulm, ulaike lahumul amnu, muhtedun. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne pomiješaju sa zulumom, sa nepravdom. Njima pripada sigurnost i oni su na pravom putu. Sigurnost od Allahove kazne na hiretu i oni su od upućenih na pravom putu. Kada je objavljen ovaj ajet, ashabi su se začudili. O Allahu poslaniće pitaju, ko to od nas nije prema sebi učinio nepravdu? Ili ima ikog da nije prema sebi učinio nepravdu? Jer svaki grijeh je nepravda prema samom sebi. Kaže, nije to što vi mislite. Zar niste čuli riječi mudrog Lukmana kada savjetuje svoga sina, ljabu la tušrik billah, inna širke la zulmun azim. O sinčiću moj, nemoj Allahu činiti širk. Zaista je širk velika nepravda. Velika nepravda. Dakle, širk je izvedenca iz arapskog glagola šalake ješ što znači učiniti nekoga da ima udjela u nečemu. Pomiješati između dvije stvari. Spojiti dvije stvari, različite. I od toga je nazvat širk. Jer svako značenje u šerijetu, svaki termin, izraz u šerijetu vuče dio svog značenja u arapskom jeziku. I poznavanjem korijena ili značenja te riječi u korijenu olakšava nam razumijevanje tog termina. Kaže autor da Allah nije zadovoljan. Ovdje imamo now opis uzvišenog Allaha nije zadovoljan. Allah opisan svojstvom da je rida, neka zadovoljan ili nije zadovoljan, srdit. I mi vjerujemo da je Allah opisan svojstvima potpunosti, najuzvišenijim svojstvima i najljepšim imenima, onako kako njemu dolikuje subhanahu wa ta'ala. Bez ulaska u kakvoću, bez poistovjećivanja Allaha sa njegovim stvorenjima i bez mijenjanja značenja tih svojstava. Za razliku od onih koji negiraju, kažu Allah nije zadovoljan, jer je to svojstveno samo čovjeku. Kažemo Allah je zadovoljan i srdit, zadovoljan sa onim što on voli subhanahu wa ta'ala i sa onim robovima sa kojima on želi da bude zadovoljan, isto tako je srdit na one robove na koje želi da bude srdit. Allah nikom ne čini nepravdu. Na koji način? Onako kako doliko izvišeno Allah. Ne ulazimo kako će toga. Ne poistovjećujemo, ne poredimo Allaha sa njegovim stvorenjima, nego vjerujemo onako kako je preneseno. I na ovo svojstvo Allahovog zadovoljstva upućuju mnogi ajeti Korani Kerimu i u poslanikom sunnetu sallallahu alaihi sallam. Da Allah nije zadovoljan an yushrake ma'ahu. Da se učini širk sa njim, to jest da mu se pridruži ikakav drug ili da se neko digne na njegov stepen. Kaže ahad, bilo ko, malo kome se radilo, malo kome bila riječ. Kaže u ibadetu, ali nije zadovoljan da mu se učini širk, da ikog od njegovih stvorenja digneš na njegov stepen ili mu nešto od onoga što je Allahovo pravo pripišeš što ne nedolikuje osim uzvišenom Allah. Kaže u ibadetu, u ibadetu. Ibadet je termin sa kojim se često srećemo u Kur'anu i sunnetu. Aj, kojeg smo više puta spominjali, u kojem Allah tebarake wa ta'ala pojašnjava nam glavni cilj, šta je primarni cilj našeg stvaranja. Zbog čega postojimo. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni džinne ni ljude osim da mi čini ibadet. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Mi smo svakom umetu, svakom narodu poslali poslanika, a ni'budullah, da Allaha obožavaju. Koji je pozivao svoj narod, obožavajte Allaha. Nemate drugog Boga mimo njega. Klonite se lažnih božanstava, klonite se paguta, svega onoga što se obožava mimo Allaha. Dakle, ibadet često se spominje u Kur'anu i Sunnetu. Šta znači ibadet? Ibadet, ibadet je u arapskom jeziku nešto što je prilagođeno, nešto što je ponizno, što je olakšano. I zato se kaže za put koji je utaban, tariqun muhabbet. kaže put utaban. To jest, ljudi su ga utabali svojim nogama, i postao je prohodan. Nešto što je, dakle, poniženo. I zato se za onoga koje je u vlasništvu nekog drugog, koji ima svog vlasnika prijašnje vrijeme za vrijeme robovlasništva, kaže se rob u arapskom jeziku abd. To jest, on je njegov sluga, ponizan pred njim, sve što mu ovaj naredi mora ga slušati, mora mu se pokoravati, mora ga izmetiti u svemu. Zato se kaže za njega abd. U šerijatskom značenju, dio tog značenja prenosimo iz arapskog jezika. Ali u šerijatskom značenju i badat ima drugo drugo značenje, potpunije značenje, uzvišenije značenje. Iako, kao što smo rekli, nosi dio tog značenja. I badet upućuje na potpunu predanost, poniznost i veličanje uzvišenog Allaha u činjenju dobrih dijela. Dakle, predanost u potpunosti da se predaš i da budeš ponizan, ne da se oholiš, nego budeš ponizan uz ljubav, predanost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala uz poniznost i ljubav, uz potpunu poniznost i potpunu ljubav. Zbog čega definišemo na ovaj način? Zato što onaj ko obožava obožava Allaha ali ga ne voli, on nije rob. Taj ne čini bade. Koji čini dobro djelo, ali ga ne čini kao plod ljubavi prema uzvišenom Allahu i poniznosti pred njim, on ne čini badet. To nije badet. On u vanštini čini badet, ali u osnovi taj badet nije prije od njega. Ili onaj ko voli Allaha, ali mu nije ponizan. Nije ponizan. Njegov ibadet nije pravi ibadet. Ili onaj ko čini ibadet, ali nije se pokorio uzvišenom Allahu. Nije se predao. Taj je oholnik. Njegovo činjenje ibadeta je samo u Ode u džamiju i klanja namaz, ali kaže nisam ja dužan da ovo radim. Mogu ja i bez ovog. Ne treba meni ovo. Ovo je meni poniženje. Eto, došao sam, zovu me svi da dođem u džamiju, ovo je meni poniženje. Ne mogu ja padat na seždu. On iako je pao na seždu i klanjao namaz, to nije badet. Znači, badet mora kada se čini da se ispune dva uslova. Uz predanost moraš da činiš taj ibadet uz potpunu ljubav prema uzvišenom Allahu i potpunu poniznost. Da se poniziš pred Allahom, kao što se rob ponizi pred svojim gospodarom, pred svojim vlasnikom. Šta znači da se poniziš? Znači da vjeruješ da sve ono što ti Allah naredi, da je u tome hajr za tebe. Da vjeruješ da je tvoj ponos u poniznosti prema Allahom. Kad se poniziš pred uzvišenim Allahom, da te Allah uzdiži. Voliš Allah subhanahu wa ta'ala cijelim srcem. Samo onako kako doliko je njemu. To je ljubav koja je ibadet. Samo Allaha voliš na taj način. Voliš ga zbog njegovog bića. Svako drugi mimo Allaha se voli zbog svojstava koja su pri njemu. Samo se Allah voli zbog bića. To je ljubav koja je ibadet. Koju nije dozvoljeno usmjeriti prema ikome drugom mimo Allaha. Dok druge mimo Allaha voliš prirodnom ljubavlju ili ih voliš zato što ti Allah naredio da ih voliš. Je li vi volimo Muhammeda sallallahu našeg poslanika zato što je iz plemena Kureš? Ili ga volimo zato što je bio od Ili ga volimo zato što je bio takve i takve puti, takve boje kože, takve boje kose, takvog fizičkog izgleda, ne. To je samo Allah subhanahu wa ta'ala uljepšava njega nekim svojstvima, nur nad nurom. Uljepšava njegov fizički izgled i učinio ga od najljepših stvorenja. Ali mi njega ne volimo zbog toga, nego ga volimo zbog njegovog svojstva, to je da je on poslanik od Allaha i da nam je Allah naredio da ga volimo. I volimo ga u ima Allaha i zbog Allaha. Ne volimo ga zbog njegovog bića, zbog njega samog. Isto tako volimo Ebu Bekra zato što nam je poslanik sallallahu alaihi naredio da ga volimo. I zato što znamo da ono što nam je naredio poslanik sallallahu alaihi sellem je Allahovo zadovoljstvo. Volimo ga zato što je nas. Voliš majku svoju zato što ti je majka, zato što te rodila. Voliš oca zato što ti je otac. Voliš suprugu zato što ti je supruga. Voliš sina zato što je sin. Da je ta majka koju voliš neka druga žena ili ta majka ista した koja je tvoja majka, da ti nije majka, možda i ne bi volio. Da je majka nekog drugog, ista ta žena, ne voliš je zbog njenog izgleda, zbog njenog imena, nego zbog njene osobine, njenog svojstva. Dok uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala voli se zbog njegovog bića. A što se tiče definicije ibadeta, kada je u pitanju pravno značenje, šerijatsko značenje, to jest ibadet u praksi, kako prepoznati od adeta, kako napraviti razliku između ibadeta i ono što nije ibadet, jedna od najboljih definicija je definicija koju je da dao šehol Islam ibn Taymi rahimahullah. Kada je definisao ibadat da je to ismun jamiun li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al aqwali wal a'mal al zahirati wal batin. Da je ibadat sveobuhvatni termin za sve ono što Allah voli i sa čime je zadovoljan. Od riječi i dijela javnih i tajnih. Poput namaza. Allah ga voli, sa njim je zadovoljan. Naredio nam da klanjamo namaz. Poput bogobojaznosti. Namaz je javni ibadat. Vanjski. U vanjštini ga činimo. Bogobojaznost je u srcu, u osnovi. Ali manifestuje se na udo u praksi. Poput ljubavi prema Allahu. To je ibadet, Allah nam je naredio da ga volimo. I Allah je zadovoljan sa tim. I to je ibadet. Ljubav prema Allahu je ibadet. Ali tajni ibadet. Niko od nas ne zna koliko drugi voli Allaha i da li ga voli. To je ono što samo Allah zna. Ono što samo Allah vidi. Sve ono što Allah voli, to je termin ibadet, je termin koji obuhvata sve ono što Allah voli i sa čime je zadovoljan. Od riječi i dijela javnih i tajnih. Od riječi i dijela javnih i tajnih. To je ibadet namaz, post, zekat, hač, dobročinstvo prema roditeljima, udjeljivanje sadake, obavljanje umri, dobročinstvo prema komšijama, ljubav prema Allahu, ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi sallam, bogobojaznost, iskrenost, skromnost, poniznost, tako dalje. Borba na Allahovom putu, naređivanje dobra, odvraćanje od zla, savjet, nasihat, zikr, učenje Kur'ana, to je ibadet. Ako čovjek nešto od toga usmjeri nekom drugom ima Allah, počinio je u ibadetu. Što je najveći grih. Namaz obaviš nekom drugom ima Allah. Hač odeš i obaviš u ime nekog drugog ima Allah. Postiš nekom drugom. Klanjaš se, seždu učiniš nekom drugom. Digneš ruke i uputiš dovu nekom drugom ima Allah. To je širk u ibadetu. Širk u ibadetu. Kaže, la melekun muqarrabun wala nabijun mursel. Allah nije zadovoljan da mu se učini širk u ibadetu, da nekog Allahu pripišeš kao sudruga. Digneš ga na isti stepen kao Allah. La melekun muqarrab ni bliski melek, niti poslati poslanik. To su inače najbliža stvorenja uzvišenom Allah. Melek, poput meleka Džibrila, Mikaila, Israfila, odebrani meleci, koji su najbliža stvorenja uzvišenom Allah. Kao i poslanici od ljudi. Melek je poslanik od, mele, od meleka, a poslanik, rasul, je poslanik od ljudi. Allah nije zadovoljan da meleka, poput meleka Džibrila, digniš na njegov stepen. Da nešto od ibadeta uputiš nekom od meleka ili od poslanika. Šta onda reći za one koji su na manjem stepenu od njih? Ako Allah nije zadovoljan zadovoljan da nešto od ibadeta uputiš, na primjer, Meleku Džibril. Digneš ruke i uputiš dovu Meleku Džibril. Ali nije zadovoljan. Ili digneš ruke i uputiš dovu Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Allah nije zadovoljan. Šta onda reći za one koji odlaze na mezarja, na grobove, na turbeta takozvanih šehova jevlija i upućuju im dove Allah. Dignu ruke i kažu o Džejlani, podari mi potomstvo. Ili kažu o Bedevi, pomozi mi. Ili odu kod kabura Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kažu, o Allahu poslaniće, čini za nas šefaat. A šefaat je samo Allahovo pravo. Kul lillahi šefaatu džemija. Reci Allahu pripada sav šefaat za uzimanje. Nikom drugom. Jer ne može šefat činiti za uzimanje kod Allaha osim onaj kome Allah dopusti da čini šefat. Onaj sa čijim dijelima i riječima je zadovoljan Allah i Allah mu dopusti da čini šefat. Jer šta je u osnovi šefat? Šefat je Allahova počast onome koji čini šefat. Kada Allah želi nekoga da počasti od svojih robova i da ga uzdigne iznad drugih i da mu ukaže posebno mjesto, dozvoli mu da čini šefat za druge. Za koga čini šefat? Za one za koga mu Allah dozvoli da čini šefat. U osnovi to se vraća sve na Allaha. Allahu pripada sav šefat. Ne može poslanik sallallahu alaihi wasallam zauzeti se ni za jednog čovjeka iz njegovog umeta, osim ako Allah bude zadovoljan sa tim, sa njegovim djelima. Znači da blagodat toga se vraća Allahu subhanahu wa A onaj ko čini šefat je samo Allah ga učinio sebebom da bi mu kazao počast. Pred drugim stvorenjima kako on kod Allaha se zauzima. A u osnovi Allah mu dopusti. I Allah zadovoljan Dopusti mu da čini šefat. Znači ni melek koji je blizak uzvišenom Allahu, niti poslanik kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao, ne smije im se činiti ništa od ibadeta. Pa šta onda reći za onog ko čini ibadet nekom drugom koji je na manjem stepenu od meleka i od poslanika. Dakle, ovdje kada kaže autor ni bliski melek niti poslati poslanik, ne misli samo da je zabranjeno činiti i badet melecima i poslanicima, nego spominje one koji su na najvećem stepenu da bi ukazao na sve one koji su mimo njih na manjem stepenu od njih. Suprotnim razumijevanjem, svako onaj koji je na manjem stepenu od njih, Allah još više nije zadovoljan da mu se učini širk. Iako nije zadovoljan ni sa jednim stvorenjem, da se njemu čini ibadat mimo Allaha i da se na taj način učini širk. Širk je najveći grijeh kao što smo rekli i uzvišeni Allah ga neće oprostiti nikome. Neće ga oprostiti nikome osim ako se iskreno pokaje. Ako umre na širku, nikada neće izaći iz džehennema. Innahu man yushrik billah faqad harrama عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Onaj ko učini شرك Allahom. Allah mu je oharamio džennet. mu učinio džennet. Nema šanse da uđe u džennet. Kada bi se sakupili svi ljudi na dunjalku i sva stvorenja i meleci i poslanici činili za njega šefat, a ne bi za takvog činili šefat nikad ne bi ga Allah uveo u džennet. Ako umre na širku. I njegovo prebivalište će biti vatra. min ansar. A zalimima, zulumčarima, nepravednicima, a to su oni koji čine širk, nećeš naći nikoga ko će im moći pomoći. Nema im pomagača. Nema za njih pomoći. Nema im spas ako vrnu na širk. Inna Allahe la a yushraka bih. Allah neće oprostiti da mu se učini širk. Wa jagfiru ma A oprostit će mimo širka, ono što je na manjem stepenu širka, grije mimo širka, onome kome on hoće. Što znači da onaj ko umre na širku, bit će vječno u džehennem. Vječno. Nikada neće izaći iz džehennem. I to je pravda prema njemu. Jer ima onih koji kažu, zar Allah nije milostiv? Kako to da je Allah najmilostiviji od svih milostivi? Da njegova je milost obuhvatila i nebesa i zemlju, i na kraju kazni nekog zbog jedne sežde koju učinio nekom drugom mimo njega, kazni ga da vječno hiljadama, stotinama hiljada godina bude u džehennemu. Zar to kažu nije ne, suprotno Allahove milosti? Ne, nije suprotno Allahove milosti. Od Allahove milosti jeste što mu je dao dovoljno vremena da se pokaje i dao mu razum, poslao mu poslanika, spustio knjigu, olakšao mu razumijevanje pravog puta. Na sve načine ga pozivao da se pokaje dok ima vremena i on odbi. Za ne bi bila nepravda da se Allah takvom smiluje i oprosti mu, za ne bi to bila nepravda prema onima koji nikada nisu Allah učinili širk, koji se pokorili uzvišenom Allahu, napustili širki, veliki i mali. To je potpuna Allahova pravda, da onaj ko učini taj grijeh, taj zulum, koji je najveći zulum, da mu Allah nikada ne oprosti. Mimo toga, Allah oprašta grijehe. Neće nikoga vječno kazniti u džehennemu zbog nekog grijeha mimo širka. Koliko god da je velik grijeh, ali širk, vjerstvo, Allah nikom ne oprašta. Nikom ne oprašta. Zato što je to nepravda prema Allah. Zato što onaj ko čini širk vrijeđa uzvišenog Allaha prkos im, diže nekog na njegov Omalo omalovažava uzvišenog Allaha, gospodara svih svjetova, taj zaslužuje da bude vječno u Ja Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadisu koji ga zabilježio ima Muslim od Džabira radijallahu anhu, Man laqiya Allaha yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. Men laqiya Allaha la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah." Ona ko se sretni sa uzvišenim Allahom sudnjem danu, nije mu činio širka, ni malo, ući će u džennet. "Wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar." Ona ko sretni uzvišenog Allaha, činio mu je širk, uništiti ova. Bilo kakav širk. Zar to nije pravedno od uzvišenog Allaha? Hadithu, kod imama muslima također, od Ebu Dharra radijallahu anhu, hadithu Kudsiju, kaže uzvišeni Allah, Inneke lau atejteni bi kurabil ardi hati'ah, thumma la tušriku bi še'an, la atejtuke bi kurabiha magfira. Kada bi mi došao robe, sa grijesima poput zemlje, ne činijeći mi širka, ja bi ti došao sa isto toliko oprosta. Došao bi ti sa isto toliko oprosta. Pogledajte koliko je Allah milostiv prema onima koji mu ne čine širka. Nemoj mi činiti širka, nimalo. To je crvena linija koju ne smiješ prijeći. Tu ne prilazi. Ostali grijesi su opasni. Čovjek je izložen Allahovoj prijetnji, kazni, ali širk crvena linija. Ni pošto razmišljati o tome, ni prilaziti ni sa jedne strane. A širk, islamski učenjaci podijelili su na dvije vrste. Imamo veliki širk i mali širk. Veliki širk i mali širk. Veliki širk je da nešto od onoga što je svojstveno uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala u njegovoj božanstvenosti, u njegovom gospodarstvu, u njegovim uzvišenim svojstvima ili lijepim imenima usmjeriš nekom drugom mimo Nešto što je svojstveno samo njemu, što je njegovo pravo u njegovom gospodarstvu, njegovoj božanstvenosti i badetu i u lijepim imenima i uzvišenim svojstvima da usmjeriš nekom drugom ima Allah. Pomenuli smo nekoliko primjera. To je definicija velikog širka. Dok mali širk je ono što je došlo u hadicima Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam od dijela koja su opisana kao širk, ali nisu na stepenu velikog širka. To su, kao što neki učenjaci definišu, dijela koja onaj ko čini ne cilja stvarno značenje toga, ali u vanštini upućuju na širk, poput zaklinjanja nečim drugim ili nekim drugim ima Allaha. U osnovi onaj ko se zakune nečim drugim ima Allaha, šta je on uradio? Digao je tog tu osobu, tu ličnost, taj predmet, nije bitno sa čime se zaklinje, na stepen nešćega što se veliča. Jer u osnovi ljudi kada se zaklinju, u zakletvi spominju ono što je na najvećem stepenu kod njih. Ne spominju u zakletvi ono što je bezvrijedno, nego kada spomene ga u zakletvi, onaj kome se zaklinje, povjerovat će mu. Kaže, tako mi moje majke, zna da mu je majka na posebnom stepenu, ne igra se s tim. Tako mi mog oca, tako mi toga, tako mi to. Spominje ono što je na posebnom mjestu kod njega. Pa tako onako učini zakon zakladvu sa nečim drugim ima Allaha ili nekim drugim ima Allaha, kao da je digao tu osobu, tu ličnost sa kojom se zakleo na stepen uzvišenog Allaha. Znači da imaš nekog koji je na većem stepenu od Allaha, pa se njime zaklinješ. Zašto se nisi zakleo Allaha? Jer je Allah onaj koji je kod tebe na najvećem stepenu. Pa kažu učenjaci, to je mali širk. Zbog čega? Zato što onaj ko se zaklini on nije istinski ciljao da digne tog sa kime se zakleo mimo Allaha na stepen Allaha. Ali to se podrazumijeva i zato je zabranjeno. Podrazumijeva se iz njegovog govora, ali nije učinio i badet tome, niti je pripisao nešto od onoga što je svojstveno uzvišenom Allahu. Ili onaj ko nosa Musa Zbog čega je nosa Radi bereket. Kažemo bereket je od uzvišenog Allaha. Ne daje bereket ni bakar, ni zlato, ni srebro. Ne daje bereket zemlja, nego Allah je taj koji daje bereket. I ono što je Allah učinio da je beričetli, ono je beričetli. I on uzme Hamajliju nosa, misli da, ga, da je Allah dao njoj bereketa, pa da ga ona čuva po Allahovoj dozvoli ili nared. Kažemo, ne, ti si nešto što je svojstveno Allahu pripisao nekom drugom. Iako tu u osnovi ti nisi svjestan šta radiš u potpunosti. Nisi pripisao u potpunosti bereket toj hamajni ili talismanu. Ali ako kažeš ili vjeruješ da te ta hamajlija čuva neovisno od Allah da te ona sama po sebi čuva, Da je to veliki širk. To je širk u rububijetu. Vjeruješ da te hamajlija čuva mimo Allah ne. Ali ako vjeruješ da te hamajlija, vam dozvolim, da je Allah učinio tu hamajliju talisman, sebebom da te Allah čuva preko toga, onda je mali širk. Jer si učinio sebe bom ono što Allah nije učinio sebe. Dakle, to je primjer malog širka. I mali širk učenjaci dijele također na dvije vrste. Imamo javni, otvoreni mali širk i skriveni mali širk. Vidljivi mali širk i skriveni mali širk. Vidljivi mali širk je ovog što smo spomenuli. Da se zakuneš nečim drugim ima Allah. Da nosaš hamajlu. Da kažeš šta ti Allah želi. Pa spojiš zajedno Allaha sa nekim drugim ima To je širk vidljivi. A imamo skriveni mali širk. I on se također dijeli na dvije vrste. Rijaluk, da činiš dobra djela koja se u osnovi čine zbog Allaha u Allaha. I činiš ih u ime Allaha, ali ih uljepšavaš zbog pogleda drugih. To je rija. I druga vrsta suma. Da činiš dobra djela da bi neko o tebi lijepo govorio. Da bi se čulo za tebe. Da bi se čulo za tebe. Činiš dobra djela u ime Allaha, ali ti dođe šetan dok činiš to dobro djelo da se pretvaraš. Uljepšavaš nama zato što te neko gleda. Produžiš seždu da bi rekao što je ovaj dobar bogobojazan. Vidi koliko je odužio seždu. Odeš na da bi te ljudi zvali hađio. Naučiš kura da bi te zvali hafizom. Da bi se utilizou među ljudima sa nekim titulama ili nekim epitetima, bogobojazan, pobožnjak, onaj koji udjeljuje i metak u poznatom hadithu. Trojica sa kojima će se potpaliti džehennemska vatra, učenjak, učač Kur'ana koji je učio Kur'an, da bi se reklo za njega da je učač, da je hafiz. I muđahid koji je vodio džihad na Allahom putu i preselio kao šehid, da bi se reklo za njega da je šehid. I onaj koji je bio darežljiv, udjeljivao imetak, nije ostavio nijedan hajrata da u njemu nije učestvovao, da bi se reklo da je darežljiv. Prva trojica sa kojima će se potpaliti džehennemska vatra, kao što je došlo u hadite Buharire kod imama muslima. Neće vječno biti u džehennem, ali će se džehennemska vatra sa njima potpaliti. Rijalke ili suma. Suma je da činiš dobra djela i onda pričaš drugima da bi se pročulo kako si ti učinio dobro djelo. Udjeliš sadako i onda pričaš, sino sa hiljadu maraka udjelio. Od srca sam dao, nisam se pokajao. Odvojio sam od svog zalogaja. Vjerujem da će mi Allah to nadoknati jer sam bio iskren u tome i tako dalje i tako dalje. Priča, sino sam klanjao noćni namaz, prije džuza sam Korana proučio. Niko te nije vidio. Ti si sam bio, sam u sebi. Ali kad si osvanuo ispričao svima šta si radio. Šetan se poigrava sa ljudima. Drugo je ako se nešto pročuje čovjeka, on nije ciljao da se pročuje. Poslanik sallallahu alejhi ve također hadithu kod imama Muslima pitanje čovjek radi dobra djela u ime Allaha, pa se pročuje za njega, hvale ga ljudi. Kaže to je prije vremena radosna vijest za mu'mina, da ga ljudi spominju po dobru. Nije ciljao to. Pročulo se, nije njegov nije bio da se pročuje, pročulo se, govore o njemu da je dobro, njemu to nije drago, ali kaže rados radosna je za mu'mina. Prije vremena, dakle, prije nego što te Allah obraduje nagradom na hiratu, dadne ti da ljudi lijepo govore o tebi na dunjalu. To nije pravilo. Čak, kako spominju neki islamski učenjaci, šetan toliko se igra sa ljudima, da nekada navede čovjeka da sakrije dobro djelo, zato što zna da onaj ko sakrije, Allah će da da se otkrije. Se Ima ljudi koji čine dobra djela javno i hvale se sa svojim, falšu se sa svojim dobrim djelima. I on bježeći od toga, kaže ja neću nikom govoriti. Onaj ko iskren, ko sakriva ima Allah, Allah će da da se to vidi. Znači njemu je osnovi šta cilj? Da, da se to vidi. Čini dobra djela i skriva ih zato što je čuo da Allah onome koji je iskren, ko skriva dobra djela, da ih Allah otkrije. I onda on ispadne, pa iskren sakrivao dobra djela, nije on falso se javno, priča o tome, nego on to sakrivao pa se pročuje nekako, žena ispriča komšinci, a komšinca objavi na Facebooku i njega šetan zavara da je iskren. Radio to sve u ime Allaha, a nije tako. Zato ova dva djela, rijalog rija i suma, da čovjek uljepšava svoja djela, dobra djela, da bi ga drugi vidjeli ili da bi drugi o njemu lijepo pričali, da bi se čulo o njemu. Su dva djela koji se poslanik sallallahu alaihi nam najviše bojao za njegove ashabe. Jedne prilike kako je došlo kod imama Ibnu Mađe u sunenu, hadisu kojeg neki učenjaci kažu da je dobro lanca prenoslaca, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam izašao među svoje ashabe dok su raspravljali, pričali o deđalu. Znate svi ko je deđal. Pričali o deđalu. Pa ih pita poslanik sallallahu alaihi o čemu raspravljate? Kažu o deđalu. Ka kaže ja se ne bojim za vas deđala. Želite li da vas obavijestim čega se po vas bojim više od deđala? Kažu želimo Allaho poslaniše. Kaže skrivenog širka. Čovjek ustane i klanja namaz i onda uljepšava svoj namaz zato što zna da ga drugi gledaju. Ovo grijeha se bojao poslanik sallallahu alaihi za svoje najodabrenije ashabe. Šta onda reći za nas? Šta reći za nas? To je grijeh u kojeg najviše upadaju učenjaci, pobožnjaci. Većinom se za njih nije bojat da upadnu u zinalog, da piju alkohol, da ukradu, da ubiju, da učine neke od ovih velikih grijeha, ali šetan im prilazi sa ove strane. I onda piše knjige i dan i noć, uništi svoje zdravlje, da bi se pričalo o njegovim kapitalnim djelima. Umara se, trudi se, klanja, posti, uči Kur'an, da bi se o njemu pričalo kako je on učen, kako je on bogobojazan, kako je. Da bi se na taj način istakao, da bi ga ljudi hvalili, da mu dali posebno mjesto u društvu, kada on dođe, odmah ga na čelo kolone, odmah da on priča, da se pokazuje prema njemu. Kad on progovori, svi da šuti. Kad rukom pokaže, odmah ustaju. Ljudi su spremni spremni da se odreknu dunjalka. Spreman je kuću da dadne u ime Allah. Spreman je auto. Spreman je da, da živi skromno. Da živi u nekoj kolibi, u golubarniku. Ali da živi kao skroman, da niko ne zna za njega, da to nije spreman. Spreman je da hoda i u poderanoj odjeći. Ali ako mu neko pokuša da otme njegov ugled, da mu otme njegov mjesto u društvu, onda ratuje. Onda ratuje svim raspoloživim sredstvima i brani se. Zatim kaže šeheh rahimahullah, od delilu ta'ala. A dokaz za ovo što je prethodilo su riječi uzvišenog Allaha. وأن المساجد لله fela ted'u ma Allahi ahada. Mestidi su Allaha radi, fela ted'u ma Allahi ahada. Pa nemojte upućivati dove uz Allaha nekom drugom. Ovaj ajet je objavljen u suri al koji koju je Allah subhanahu wa ta'ala započeo riječima Kul uhije ilaje annahu stama'a nefarum minal džinni, fe konu inna sami'na Kur'anan ajaba. Reci, objavljeno mi je da je skupina džina slušala, slušali Kur'an i rekli, čuli smo Kur'an koji čuđenje izaziva. I onda u nizu ajeta koji govore šta su džini rekli i šta je Allah njima naredio, to je šta je Allah poslaniku sallallahu alaihi sallam naredio da prenese džinima, kaže وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ To jest objavljeno mi je Pored svih ovih stvari koje su prethodile u suri El Džin, objavljeno mi je to, objavljeno mi je to, da ne smijemo to, da ne da među nama ima takvi, da ima takvi. Kaže, o enel mesajide lillah. Objavljeno mi je da su mesđidi, Allaha radi, to jest da pripadaju Allahu. Pa nemojte upućivati dovu uz Allaha i kome drugom. la ted'u ma Allahi ahada. Nemojte upućivati dove uz Allaha nekom drugom. To jest nemojte upućivati dove nekom drugom mimo Allaha. Iako vi dovite i Allahu, ali nemojte uz Allaha doviti i drugima, nego samo dovite uzvišenom Allaha. Ovdje mu fesiri, komentatori Kur'ana, razilaze se na tri mišljenja šta znači ovaj ajet. Ennel mesađi lila. Mesčidi pripadaju Allah. Po većini mu fesira, Značenje ajeta ovako kako smo mi preveli. Mesđidi, to jest džamije, mjesta koja su napravljena, određena, da se u njima čini Allahu sežda i badet. poput mesđidul Harama, poslanikovog sallallahu sallam mesčida, džamije Kuba i ostalih džamija su napravljeni radi Allaha, u ima Allaha. I nemojte u tim mesidima kada dođete u njih, činiti ibadet nekom drugom mimo njega. Ovo je stav većine mu fesira. Drugo mišljenje, da se pod ovim ajetom ili ovom riječju al-mesajid misli na dijelove tijela sa kojima padamo na seždu. Jer je ovaj izraz al-mesajid podložan i tom značenju. Wa al-mesajide, dijelovi tijela, udovi sa kojima padamo Allahu na seždu, pripadaju Allahu. A to je kako je došlo u hadisu Ibn Abasa kod Buhari i muslima, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, umirtu an asjude ala seba'ati azum. Naređeno mi je da učinim sež na sedam kosti. Alel džebheti, kaže čelom, pokazavši svojim prstom na nos. Dakle, stavim čelo i nos na seždu. Vol jedin, dvije ruke. Vol rukbetein, dva koljena. Vol atrafil qademein. I krajevima nogu, to jest prstima, nožni. Sa ti sedam organa padamo Allahu na seždu. Sa čelom, u čelo ide i nos, ruke, šake, koljena i nožni prst. Ti udovi, dijelovi tijela koje Allah stvorio i naredio nam sa njima da činimo Allahu seždu, pripadaju Allahu. Allah je zbog toga stvorio. I nemojte ikom drugom mimo Allaha sa tim muslimanima pasti na seždu. Jer ih je Allah stvorio samo da Allahu padate na seždu sa njima. I treće mišljenje ili tumačenje jeste da je značenje ovog ajeta وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ to jest sežda. Da je značenje ovoga sežda. وَأَنَّ الْمَسَاجِد to jest sežda ili sežde, množina od sežda, od jedne sežde, mesađid, sežde, Allahu pripadaju. To jest, seždu ti je dozvoljeno učiniti samo Allah. Pa nemoj uz Allaha upućivati dovu nekom drugom mimo njega. I sva ova tri mišljenja imaju približno značenje i upućuju na istu, na istu stvar. A to je da nije dozvoljeno ibada činiti drugom mimo Allaha, nego samo uzvišenom Allahu. Fela ted'u ma Allahi ahada. I nemojte upućivati dovu, molbu. Dova je molba koju uputiš uz potpunu, šta smo rekli, ljubav i Poniznost. Nije dova kada uputiš molbu, kažeš Mohamede, donesi mi čašu vode. To nije dova, iako si ga zamolio. Nego da uputiš dovu uz potpunu ljubav i poniznost. Zato oni koji odlaze kod nekog turbeta i dignu ruke, okrenu se prema turbetu i mole. Kažemo da je to širk ili nije širk? Kažemo širk. Zbog čega? Zato što je sam čin dizanja ruku dokaz da je ponizan. Zato onaj koji traži sadaku, pruži ruku. Može on stati pred tebe, daj mi sadaku, neću ćemo niko dati. Nego pruži ruku, ponizi se, daj. I onaj ko digne ruke pred kaburom i okrene se prema kaburu, to je dokaz da čini i badet. Da ne upućuje dovo onom koji je dole. Molbu da ga traži nešto od njega, doziva ga, razgovara sa njim, nego moli ga. A dodatno, dodatna potvrda toga jeste što doziva ono koga ne čuje, koji je mrtav. Znači da ima objeđenje, da taj kome se obraća ima određena svojstva božanstva. I došao je, njemu se obraća zbog ljubavi koju ima, zbog veličanja tog kome se obraća. Zbog veličanja tog kome se obraća. Zato je to širk, širk. A dova, kada čovjek kaže, majko moja, kakvog mi brata rodni primjera. To nije dova, to nije dova. Iako je rekao, majko moja, kao da joj se obraća, ali to nije, nije to rekao sa ljubavlju, sa ciljem i badeta, niti je to rekao uz poniznost. Ili primjer radi kada se Ibn Omer radijallahu anhu okrenuo prema Kabi rekao, o Kabo, zaista si ti lijepa i ti si sveta ali je čast muslimana Now na većem stepenu od tebe, još više je svijeta od tebe. nije dobar, se nije obraćao Kaabi. Ili kao što su mnogi pjesnici u svojim kasidama spominjali poslanika sallallahu alaihi bez da mu se obraćaju sa dovom. Ili spominjali Meku, Medinu. To je stil u arapskom jeziku i u drugim jezicima. Nije cilj, sa tim dova. Dova koja je širk ili koja je ibadet, to je dova u kojoj se ispune ova dva uslova. Poniznost i ljubav. Poniznost i ljubav. I zato ona od koga zatraže, primoraju ga da učini širk. Kažu mu učini seždu kipu ili ćemo te ubiti. Ako učini seždu pod prisilom, je time učinio širk? Nije zbog čega. Zato što je to radio samo vanštini. Primora, nije u srcu to radio, nije uz ljubav i poniznost. Iako kažemo zabranjeno čini seždu. Kada vidi da nekog čini seždu, a nije primoran, jedino što ga može spasti je da ne zna da je ispred njega kabor. Zanijetio da klanja u mraku pa ne zna šta je. Ili prisila. Ako čini seždu drugom ima Allah, on je mušnik. Zbog čega? Zato što je to i bade, to je osnova. Ne može ući u islam ako to ne zna. Da se ne smije i bade čini drugom ima A sežda je najočitiji, najizraženiji vid ibadet. Sežda ili dova. Zato ovdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا Nemojte upućivati dovu uz Allaha ikome. Dova se kod učenjaka dijeli na dvije vrste. Dua u ibade i dua u mesele. Dova koja je ibadet i dova koja je molba, traženje. Dova koja je ibadet je namaz, post, davanje zekata, obavljanje hađa. To je osnovi dova. Jer čini to dobro djelo, zbog čega? Kada bi nekog upitao zbog čega činiš, zbog čega obavljaš hađ? On će da kaže obavljam ga da bi mi Allah oprostio grije, da bi mi uveo u dženet. Znači ti sa tim dobrim djelom tražiš od Allaha nešto. To jest činiš taj ibadet i preko tog ibadeta tražiš od Allaha. To je dova koja je ibadet. Dakle, dozivaš Allaha činjenjem tog ibadeta. I druga vrsta je dova koja je molba. A to je kada digneš digneš i kažeš u Allahu podari mi obskrb, u Allahu olakšaj mi iskušenje. Dakle, ti tražiš nešto konkretno od uzvišenog Allaha. To je dova molbe. I ovaj ajet obuhvata jednu i drugu vrstu dove. Što znači da ovdje kada Allah kaže nemojte upućivati dovu uz Allaha nekom drugom, nije ovo posebno samo za dovu. Nemojte bilo koju vrstu ibadeta, nemojte bilo kakav ibadet, bilo šta upućivati Allahu. I veliki širk i mali širk. I ovdje pazite, i mali širk. Sve ovo što smo govorili u značenju toga ulazi mali širk. U džamiju kad odeš, nemoj u džamiju upadati u mali širk, jer to Allah prezire. Allah prezire to. Zbog čega? zbog pohvale jadnog stvorenja da izgubiš Allahovu ljubav, da te Allah zamrzi, da okrene tvoje srce, da te udali od sebe. Zbog čega? Zato što će neko govoriti lijepo o tebi i hvaliti te. Kakve koristi od toga imaš? Što će neko lijepo govoriti o tebi? Ako te Allah mrzi. Kada bi svi ljudi na dunjalku o tebi lijepo govorili, ako je Allah srdit na tebe, ništa ti ne koristi. A isto tako i obrnuto. Kada bi te svi ljudi mrzili i o tebi loše govorili, ništa ti to neće nauditi i naštetiti ako je Allah zadovoljan s tobom. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas saču sačuva širka, javnog i tajnog, i velikog i malog. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da udari svaki vid širka od nas i naših porodica, da sačuva nas i našu djecu i potomstva od toga da obožavamo kipove ili upadamo u bilo koji vid širka. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe i uvede nas u džennet bez polaganja računa. Allah najbolje zna i salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, i sve. السلام عليك يا أصحاب